Иако Јани застана тамо некаде на шестиот стих, сепак ја ќе ќе почнам од првиот на кратко, направиме едно поврзување затоа што станува збор за тој еден исти настан за болниот, за фатениот во Витезда, во бањата Витезда. Значи, да се подсетиме. Станува збор најверојатно, иако не е сигурно, меѓутоа најверојатно за празникот Пасха, како што напомна брат Јани, ова ќе му дојде втората пасха на кој што Исус присуствува. Значи, отприлика една година после, од, од неговата служба. Е тоа. Значи, пета глава Јован. Исус доја во Иерусалим, а таму се вели дека постоела бања која што се викала Витезда со пет тремови. Во преод Витезда значи дом на милоста, куќе на милоста. Е сега, дали тогаш така се викала или отпосле го добила тој назив, и тука баш лично јас не сум сигурен до што го проучавав, меѓутоа, како би можело да се нарече нешто дом на милоста, и дали има милост Оно каде што најсилниот бива исцелен, секјавате, сите биле собрани еден куп, болни, фатени, куци, слепи, хроми, а бањата била поприлично голема. И може би стотици болни биле сконцентрирани тука на тоа место и сите зјапале на едно место. Во базенот со вода, затоа што според преданијата, тоа било чисто суеверие, значи станува збор за чисто суеверие, никада немаме ние доказ дека некој бил исцелен на тој начин, никада не се спомнува такво нешто, па затоа и може би е испуштен тој четврти стик во многу преводи, не ни знаеме дали е тоа значи, напишено лично од Јован, но како и да е, сите биле вперени значи, со своите погледи во, тој, во таа вода и чекале да се разбранува, затоа што наводно, оно што прв Стано збор само за еден. Еден ја имал таа привилегија кој што ќе биде исцелен. Оној што прв, значи најсилниот, најбрзиот, <laughs> да, значи шампионот, кој што ќе влезе во таа разбранувана вода, тој ќе биде исцелен. Значи, тој бил најздравиот од сите тие болни. Па да, веројатно бил болен, затоа што биле собрани таму болни. Мегуто, ете, да речеме дека Ете, некој кој што го фатило малку грлото, е тој би било оној кој што <laughs> би скокнал прв. Ова малку наликува се една шијани ни држише тема на, на еден празник православен, на кој што се скока по крстот, и тамо исто тој првиот кој што ќе стигне до крстот, <laughs> ќе биде благословен, ќе биде благословен и пред се благословен со тоа што ќе добие некој телевизор, некоја плазма, некој фриждер и така нешто. Обично така се случува. Како да, да го ставиме тоа и тоа е суеверие и тоа нема врска со ништо што е христијанство и кој има некој си превез на христијанство. Значи, нема милост онаму каде што најсилниот бива исцелен. То не е милост. Далеко од милост. То може да го наречеме, се ама не милост. Може да го наречеме дарвинизам. Знаете, најсилните преживуваат. Еволуција. Фашизам, да не одам понатака. Ти фашизмот произлегува од овие две. Одам? Да, да, заслуга, точно. Нема милост ако во домот на милоста, така наречениот дом на милост, нема кој да ви укаже милост. Тоа било случајот со овој фатен човек кој што боледувал, пазите, значи он не, не можел да оди, да се движи. Тој бил легнат, лежал на својата постела цели 38 години. Значи, колко што јани е под ова сонце, знае за себе, од прилика толку човекот, значи тоа е неверојатно долг период, пасите. 38 години он не знае што е да стане на нози и да се движи. И многу бого кажува копнешот на векови дека он тој бил сам, осамен, немал пријатели, немал кој во моментите кога ќе се придвижи таа вода да значи му помогне да го однесе до водата за да добие исцеление. Немало кој. Па дури Елена Вајд кажува дека некои од болните на самиот рап од базенот тука умирале. Од неможност едноставно да стигнат до наводно исцелување. И замислите, 38 години, не дека 38 години бил во Витезда, меѓутоа, веројатно, долго време се обидувал и многу разочарување добивал. Замислете си. Колку овој човек бил и духовно, значи психички потиштен, Никако да не стигне до она, знаеме сите, болен човек сака само едно, да оздрави. Значи, до она што му била единствена цела, единствена желба да оздрави. Никако да стигне до тоа. Знаете, денеска луѓето кои оболуваат од некоја потешка болест, не може да најде чарес, за се се фаќаат, за сламка ќе се фатат само да дојдат до, до Ставете се само во позиција негова. Значи. Нема милост, ако во домот на милост <laughs> нема кој да ви укаже милост. И нема милост ако умрете, како што вели Елен Вајд, безнадежни во надеж да најдете чара за својата ситуација. Не е милост. Таму нема милост. Така да не станува збор за дом на милост. Како што кажавме, сите биле насочени со своите погледи кон оваа вода и очекувале да биде разбрнувана и кажавме дека тоа чисто суеверие. Денеска, знаете, не случайно, не знам колку сте запознаени, ама во православието често ке слушнете кладенче, вода некоја, лековита таму. Па не знам, имаше во Свети Николе, значи, баш во Свети Николе имаше еден слеп човек, не знам, ден денеска дали е се уште жив, на кого што на сон му се јавил некој светец, како што обично, нели, така се случува, да копа и Тоа беше баш под здравниот дом во Свети Николе, тука на тој терен, да копа и тука ќе излезе вода и таа вода ќе биде лековита. И наводно сите се исцелуваат, ама тој се уште си беше слеп. Исцелувањето веројатно е за секого, ама само не за него. Е, навидум, значи некако ми наликува на ова што било случајот со бањата Витезда. И сега Иисус, ќе влезе токму во домот на милоста, на водници, видовме колку е тоа дом на милост, за да покаже што е милост. Зошто? Што мисли, зошто отишел да му помогне токму на најбезнадежниот случај, на онекој што бил најтешко болен. Епа, за да покаже што е милост. Очигледно, не станува збор за никаква милост со целата оваа церемонија и се тоа што случило во Витезна. Затоа Исус, меѓу другото, ќе се појави и ќе му се прикаже токму на овој болен 38 години, значи повторно замислете се. Да не станеш од својата постела. Разочаран, обесхрабрен. Си вели, нема, крај е за мене, точка, никогаш не можам да, да-, да, да, да живеам нормален живот. И затоа Исус го избира токму него. И замислете си, Исус се наоѓа во Витезда и никој не го приметува Исус. Дори него ни познаваат луѓето. Факт е од стиховите, што ќе ги читаме, е дека и овој болен, што бил болен цели 38 години, не го познавал Исус. Исус се наоѓа во Витезда Тука е водата на животот. Сете се само на четвртата глава, предходната. Исус е водата на животот. Тој ја нуди таа вода на животот. Од кој што и душата се задоволува и тој е тој кој што исцелува на големиот лекар. Никој него не го, не го забележува, туку сите зјапнале во водата. Па дали не е тоа случај денеск. Еве во нашава Македонија. Кажете ми колку вера има. Ајде да направиме некоја анкета, а колку суеверие од друга страна има. Суебери колку сакаш, да. Да. Значи имаме еден, Исус имал тука повеќе намери, што сакал да направи со се тоа. Значи, он можел сите да ги исцели, тоа. <coughs> како што вели Елен Вајт, можел да предизвика големо незадоволство кај јудејците, иако тој веќе предизвикал и со само овој случај, тоа, тоа ќе било ептен. Значи, голем удар, сабота било, Видите таму стихот. Еве да читаме, еде да не. Значи имаше еден еден човек таму кој боледуваше 38 години, петиот стихот, пета глава. Кога Исус го виде како лежи, знаејќи дека многу години боледува, му рече: Исус знае за секого се. Исус знае што ве боли. Исус знае што ви фали. И што му рече, сакаш ли доздравиш? Да Ја ни доста се задржам и на тиот пат на, на овој израз. Случајно, однака, Исус му рекол, сакаш да Имал повеќе цели овде Исус. Меѓу другото, минатиот пат спомнавме дека многу е битно да сакаш. Се почнува тука. На крајот на криштата, оние кои што ќе бидат спасени, се оние кои што сакале да бидат спасени. Исус ова, меѓу другото, сака да покаже дека ја почитува. Бог ја почитува слободната волја на човекот. Ако не сакаш, не сакаш. Никој со сила не те тера. Никој не верувам дека е Олгица успела со сила да ја довлечка својата пријателка тука. Не беше со сила, нели? <laughs> Тама работа. Кој тука дошел со сила? Присилен бил некој? Не. Затоа Бог рекол, сакаш ли да оздравиш? Не дека не сакал, таман работа. И тоа, дали заблежувате како како му одговорил болниот, седмиот стих, Господи, Немам човек што ќе ме спушти во бањата која ќе се раздвижи водата, доека јас да дојдам друг слегува пред мене. Каде е надежта цела на овој болен? Повторно во тоа суеверие. Сите погледи се упатени кон таа вода која ќе се раздвижи, а Исус е тука, оној кој што исцелува, оној кој што е жива вода, кој што дава живот, е тука. Знаете, меѓу другото, зашто Исус го поставил ова прашање, сакаш ли да бидеш здрав, значи да се исцелиш? Затоа што некои болни не сакаат да оздрават. Замислите се, 38 години сте се свикнале на еден начин на живот, на милостиња, може би, знаете. Ке помине некој, веројатно, може би, меѓу другото, и просел овој човек, може да предпоставим. Како ги на коки заработил, никако ајде ќе му фрли некој паричка. А сега, која ќе стане на нозе, тотално се менува целиот негов живот. Е сега ќе мора да иде да заработи нешто, знаете. Има тука многу промени, значи. Тотално се менува животот. Ще значи, не зборувам сега конкретно за него, меѓутоа мнозина не сакаат да ми се смени животот. На подобро зборуваме тука и тоа не на подобро, на целосно нов комплетен живот, затоа што наставно свикнале на стариот начин на живот. Имате луѓе како Пазите, во, е, во западните земји, не знам, во Шведска, е, ќе кажам, во Шведска бев, имам искуство, јас не видов тамо просек, меѓутоа, веројатно има, ама тоа се само оние кои што сакаат да бидат просеци, не сакаат ништо друго. Таму се сите, <laughs> да, по професија се просеци. Таму се сите сгрижени, така функционира таа држава, меѓутоа, веројатно, не можеш ти, некој ако сака така да живее, да, да, да, да го промениш. Затоа му вели сакаш ли? И човекот, рековме со својот одговор, му кажува на Исус дека единствената надеж му е во тој базен, во таа вода. Меѓутоа безнадежно одговара, нема, нема кој да ми помогне да ме одве, да ме однесе до таму. Сега, може би на момент се јавило надеж кај него, дека еве, еве човек кој што, иако не, не познат, никогаш не го видел, Ете, може би тој ќе му помогне да го однесе до таа вода. Но Исус не мислил така. Овде имаме судир на суеверија наспроти вера. И што се случи во осмиот стих? Никаква вода, никаква бања, тоа е чисто суеверие. Исус му вели, стани и оди. Стани, земја постелката и оди. Неверојатно, 38 години не знае, заборил да оди, не знае чекор како да даде. Исус му вели, стани и оди. Пазите, Елен Вајтова го кажува, Исус во овој случај не барал никаква вера од болниот. Меѓутоа, кажете ми, што е потребно на еден човек, кој што 38 години е легнат, што е тоа што е потребно, да одговори на една ваква заповед. Стани. Па вера, што друго, ако не. 38 години јас не сум дал чекор и седа некој ми вели стани, може да му рече ти си играш со мене, јас барам човек да ме однесе некој до базенот, а ти ми викаш стани. Но, како постапил, болниот? Одговорил на, на, на, на, на ова наредба. Што гледаме овде? Тоа е вера. Тоа е она што го видовме во четвртата глава. Исус Самаријанката, значи се факе за Словото. Исус Самаријаните се фатиле за Словото, дури на самата Самаријанка. Дури велат после, е сега не веруваме зато што ти ни кажа, него сега лично од него слушнатме од Исуса. Па е и со благородникот, царевиот цареви значи слуга тамо, што било. И тој се фатил за Словото, иако предходно дошол со, нели, сомнеш, и тој се фатил за Словото. Исус му рекол, оди, твојот син е жив. И тој полека, лежерно си тргнал, целиот се уверување дека неговиот син наистина е жив. Оздравел. Така и овој човек. Стани, земја својата постелка и оди. <clears throat> И веднаш гледаме, во деветиот стик, и веднаш оздраве. Веднаш оздраве, веднаш. Човекот ја зеде постелката своја и одеше. Чи значи точно како што му кажал Исус. И не за джабе, му рекол, пазите, не му требало веќе, кај така него е тотално променет живот, од него постелката веќе не му требало. Може едноставно да ја фрли. Ама имало намера зашто Исус му рекол, земја постелката. Зато што следува последен дел, кој што најверојатно Јани ќе ни послужи следната сабота, со преку овој човек, со случајот со овој човек Исус сакал да постигне повеќе работи. Значи да го одврати, да го одврати вниманието на луѓето, на болните, на страдалниците од суеверието кон верата, кон Христа, да привлече внимание кон себе, а од друга страна и да и научи на лекција јудејците, кој што е подосна ке видиме како реагирале на тоа што го гледале после 38 години, многу добро познатиот инвалид во Иерусалим, сега одеднаш го гледаат оди. И тоа оди како да никогаш не бил со полна енергија значи, во себе. Елен Вајд дури вели таму, само не да знам како, како беше тој дел, Тој станал без колебање, че го читавме 9 стих, тој станал без колебање, сите негови мускули и секој негов нерв одговориле на неговата волја која со вера се фатила за Словото. Во истиот момент, покажаната вера и таа сила во него. И станал, како да никојаш значи, не бил болен. Неверојатно колко е силна, колко е моќна верата. Се овде од овој случај можеме да се получиме нешто друго. Што е вера? Елена Вајтки ни каже, цврсто факење за Божието Слово и увереност дека тоа ќе биде така, како што кажал Потребен е брз одговор, без одолговлечување, без сомнеш, како што го гледаме во случајот со овој болен човек. Кој што, патем речено да спомнеме уште еднаш, прв го гледа Исус, Не го познава Исуса, за да некаква доверба има во него. Не, прв го гледа. Може би слушал, не знам што за него, иако една година веќе е во служба Исус, веројатно нешто слушнал, но прв го гледа, не го познава. Треба, потребно била желба, значи да сака, што рековме, храброст и одлучност да тргне во еден нов живот. Го спомнавме тоа, 38 години во лежечка состојба. Што ќе биде сега со мене? Значи, нов живот одам, се движам. Храброст, одлучност за нов живот. Нема назад, како што рековме. Може да од постелката слободно да ја фрли. Нема назад. Тотална промена, нов живот имате. И оди. Која му вели оди, значи што значи оди зборот во Библијата? Зашто се вели Енох, еднак водеше со Господа. Како тоа да еднак водеше? Живееше според неговата волја живееше според Божијата воља, живееше богоугоден живот. Не одале еднакво онака, знаете, еднакво одале, се шетале еднакво одале. Не. Че живеел според Божијата воља, постојана верност и зависност од Господа. Каква драматична промена ќе се случи во овој човек? Што се може верата? И сега деветиот стик, интересно, Се до деветиот стик на крајот се зборува нали, за болните, за целото действо се врти около овој болен и сега одеднаш Јован пишел, а тој ден беше сабота. И добро да и шо сега. И тој ден беше сабота. ова е многу битен момент. Да, да било петок, да било понеделник, не било да има проблема, ама било сабота. А во сабота ништо не се работи. како што знаете, ја, јас се ми се чини дека ако вака човек нас не погледне, да бидеме искрени кон себе, ќе рече, а овие ептем буквално сватили, значи многу работи, како и самите фарисеи. У сабот ништо не се работи ќе дојдеме тука два саат од сабали, после дома у кревет, после ќе дојдеме пак на вечер, и готово сабота, ништо не се работи. А, и не знам <laughs> како ние би постапили со Исуса во ваква ситуација, може и ние би го осудили. Заради тоа јудејците, заради кое? Заради тоа што било сабота, и сето тоа се случило во сабота, заради тоа јудејците му рекува на исцелениот. Сабота е, и не треба да ја носиш својата постелка. Е зашто Исус му рекол, стани, земи ја својата постелка и оди. Треба овде да се соочи и со фанатизмот, со легализмот на јудејците не само со суеверијето. Значи се имало, тогаш во, во Израел, имало и суеверија еден куп, имало фанатизам колку сакате, ма немало вера, оно што било потребно. И замислите си сега, го гледате човекот кој што, како што кажав, мнозина, скоро може би сите Иерусалим, не верувам дека кој знае колку голем бил, па не се знаеле скоро сите таму меѓу себе, Го гледаат човекот кој што 38 години лежел во безнадежност и често пати го гледали во витезда, како се мачи да стигне до своето истилување. Сега го гледаат како се движи и на нив тоа вопшто не им е битно, тоа вопшто не им привлекува внимание. Вниманието им е насочено во постелката. Овој носи својата постелка во сабота. Тоа не е дозволено. Законот вели не, не смееш да носиш. Ако Што дека беше тоа во коментарот го читав дека наводно било дозволено да се носи постелка, ако, а, односно е кревет, да речеме по-нашки, доколку во креветот има некој. Тогаш може. Ама ако е празен креветот, не сме да се носи. Кршење на законот тогаш. И што им одговара болниот на, на, на ова прашање? оној што ме излекува, ми рече земја постилката своја и оди. Се ова двојно можеме да го сватиме, може би сега по страв. Ја префала одговорноста, ја не сум виновен, а така ми кажа, јас така постапувам. Ама јас повеќе мислам дека е она другото. Сакал да ви каже, тој што мене ме исцели со еден збор, тој има авторитет. Тој има авторитет над вашиот Вие сметате дека тоа е погрешно што јас го правам. Меѓуто тој ми рече да ја земам постелката и да одам. Јас го послушав него, неговиот авторитет. А тие го прашаа, кој е тој човек што ти рече земја постелката своја и оди? Што мислите дека они не знаеле кој е човек? Меѓу тоа сакале доказ, за да потоа го искористат против Исуса. Да слушнат од негова уста. Но еве 13 стик ни кажува дека исцелениот, односно до скоро болниот воопшто не опознал Исус. Но исцелениот не знаеше кој е, зашто Исус се беше оддалечил, бидејќи на тоа место имаше многу народ. Гужва, постојано било гужва. 14 стих, подосна Исус го сретна во храмот и му рече, ете сега си здрав и не греши веќе за да не те снајде нешто полош. И се овој 14 стих може многу погрешно да го сватиме. Да, точно е. Елена Вајд вели дека во известна мера резултат, э, гревот, гревовите, грешниот живот на овој човек резултирале со болест. Но, дали секојаш е така? Дали така треба да гледаме на нештата? Знаете, во тоа време било популарно така да се гледа. Сите оние кои што биле болни, цела Витезда, цела Бања Витезда била полна со луѓе кои што биле казнети од Господа. Знаете како се однесувале луѓето тогаш кон, кон такви некои? Е, овие се многу грешни, па затоа Господ ги казнал и ги избегавале таквите луѓе. Место да им помогнат. Не случајно може би овој човек бил безнадежен и, и осамен, затоа што се тргале луѓето од него, како денеска што бегаат од некој што има сида, да речеме. Највеќе, најчесто, или поради неинформираност, или поради простоке, ке кажам Како да, Боже, мако се допреш до некој од сида и готов си, да заразен си. <clears throat> Или пак паниката си го прави своето. Ке, ке ви кажам сега еден момент, кој што ке ве насмее. Нели, деновио имаше неколку, наводно, смртни случаеви од она нилска треска, или како ја викаат, наводно што ја носат, пренесуваат комарците. Јас еднаш ви кажу, еднаш ви в цело лето беше толку многу жешко и ностоп спиев со отворен прозорец горе и ни еден комарец не видов. Значи, дали добро си ја завршија работата, па Мари ми каже дека таму кај ниф имало доста. Не знам, веројатно таму не прска толку, ние сме привилегирани, ние сме центра тоа. Поготово проповедникот во Денцичка црква има привилегија. се <laughs> смеам. Значи се шалам, а него а сега последниве денови легнав да спиеме и почнам ми зуи некој комарец. Само да сте ме виделе како реагирав. <laughs> кога почнав да мавам со рацете од тоа темното, нели темно беше, ама отворам пак прозорецот и некако влегол, не знам. Толку време, цело лето немаше комарец, сега кога спомнаа за тој вирус таму и сега ми влегол комарец во собата. <laughs> Тоа го фатам на камера, да. Како да е, не знам, ама гост нема ли што беше, како беше, си заспав. Ја сама, е, сака да, сака да кажам што се може да направи паника. Значи И тоа, да се вратиме назад, значи, овие луѓе биле маргинализирани, тргнати на страна, сите се оттргнувале од нив, сметајки ги за големи грешници. И застававме кај 14 стиг и рековме дека ова може погрешно да се свати. И веројатно апостолите, дали биле присутни, дали некој им кажал како и да е, може би ова ќе го сватат онака како што кажав, погрешно, за да кога ќе стигнеме во деветата глава од Јован, му упатат прашање на Исуса во врска со слепиот, кој што се родил слеп, му речат, а зашто овој слеп? Дали ради неговите гревови или ради гревовите неговите родители? Кој што било и општо верување во тоа време. Дали може би тоа го базирале на оваа изјава Исусова? Исус му рекол, сега си здрав и не греши повеќе, слично како на жената фатена во прилива и вели не греши повеќе, за да не те снајде нешто полошо. Знаете, вака, може да се свати стихот дека наистина Исус сметал дека ако проложиш да грешиш, ќе те снајде нешто уште потешка болест. А како на слепиот, за слепиот коментира и вели не е дека тој е грешник, не е ниту ради гревовите на неговите родители, туку за да се прослави Господ. Да ви прашам, што е тоа полошо што може да ве снајде од 38 години инвалид да ви? Да. Смрт и тоа да умрете непокајан. Е, тоа е лошото. Знаете, на едно место вели Исус, не се плашете од оној кој што може да ви нашкоди на телото ваше, туку оној кој што може да ги погуби душата и телото во пеколот. Тоа е тоа што е положено. Зато му ели не греши. А не дека не секојаш, значи не, не треба така да свакеме ние барем во овој век во кој што живееме, дека а, болен го фатил рак, не знам што, зато што е голем грешник, веројатно сега Господ го казнува. Не. Кажавме дека меѓу другото Исус дошол во Витеза за да ја покаже големината Божја, неговиот карактер, милоста да покаже што значи милост, да ги сруши, да го сруши суеверието и да ги сруши предрасудите кај јудејците меѓу друго. Значи, иако Јани за тоа веројатно ќе зборува повеќе, меѓутоа, било погрешно ова што Исус го сторил во саботен ден? Исцелил човек? Па не. Дори ќе каже тамо, мојот отец работи постојано и јас треба да работам. Какви се тие? Каква е таа работа? <laughs> Каква е таа работа која што е забранета и не треба да ја правиме во сабота, а каква е таа работа која што треба да ја работиме? Зарем не е работа да идеме да проповедаме, да исцелуваме, да, да, да, да им помагаме на болните, на... тоа е работа, ама која што е во сообразност со Духот Божи, односно со она што тој го оставил, го заповедал во четвртата заповед. Тоа вопшто не се коси со саботата. Се на крајот, дали не забележувате дека до сега, сега сме пета глава Јован, нешто многу често се спомнува вода, вода, вода, вода. У сите овие глави вода, вода, имаме секаде вода. Сјадаме, во првата глава можда не толку конкретно, ама се спомнува Јован Крстител, се зборува за него, за тоа како он крштевал и така натаму. Па дури Исус со своите ученици крштевале, че значи имаме вода. Во втората глава имаме ли водата? Втора глава Јован, ајде да ја посетам во шестиот стих. Втора глава Јован, шести стих. Со ова ќе превршиме, ќе заокружиме, односно до, односно до 14 стих. Значи. Втора глава Јован, шести стих. Ова е на свадбата во Кана. Имало, имало ли таму вода? Па нели Исус водата ја претворил во вино? И каква била таа вода? Сеќавате како што Исус им наредил во шестиот стих да направат? Кога снемало вино, вели Таму имаше шест камени садови за вода, поставени според јудејскиот обичај за очистување, што собираа по 2 до 3 мери, доле кажува 80 до 100 литри. Како била таа вода? Зашто служеле тие садови? Случајно Иисус наредил наполнете ги садовите во кои што вообичајано стои вода, која што вода се користи за обредно чистење ми на раците, знаете. Во една друга прилика фарисеите ќе кажат ќе го обвинат, ќе ги истожикаат учениците, Христо, ќе речат, зашто овие твоите ученици не си ги минат раците пред јадење? Станува збрзува обратно мијење. И што сакал Исус да постигне со ова претварање на токму таа вода во тие садови во вино? Сакал да каже дека јудејскиот систем на очистување не вреди. Единственото средство со кое што можеме да се очистиме, јас и ти и сите ние, е крвта Христова кој што е символизирано токму преку тој гроздов сок. Во третата глава, средбата на Никодим и Исус, Исус му вели на Никодим, треба наново да се родиш. И потоа му објаснува што е тоа, да се родиш од дух и вода. Водата, значи, како средство за чистење повторно, меѓутоа заедно со духовното раѓање. Во четвртата глава, и така како е присутна водата, и тоа водата од кладенецот Јаковов, се, се секјавате што се случува во цела таа конверзација тука. Исус сака цело време да ја го сврти погледот на самарјанката од таа вода, физичка вода, од тој кладенец, кој што никојаш нема да, не може да ја задоволи жетта на душата, кон живата вода, кон вистината, кон самиот себе, тоа е таа вода која што ја задоволува жетта на душата. И тој ќе го постигне кај самарјанката со неверојатни а, резултати, тоа го гледаме од моментот кога Самарјанката ја оставила стомната со која што дошла по вода. Заборавила на својата физичка жет, ја тршила да им посведочи на своите сограѓани за оној кој што знае се за неа, што за Месијата. И сега во петата глава гледаме повторно вода, И овде Исус сака да направи контраст, да ги соочи на некој начин суеверијето, значи водата, како средство, единствена надеж за мнозина тамо болни, кои што биле во Витезда, за исцелување, наспроти повторно живота вода, самиот Исус, вистината, верата во вистината. Интересно, колку често се користи водата. Со тоа сакав да го заокружам, значи, ова проучување со случајот околу овој фатен човек и неговата огромна вера и големата преобразба на неговиот живот што се случува. Верата е навистина е мокна. Она е тоа, верата е тоа што е единствено што нам ни треба, ја постојано тоа го, го кажувам. Значи. Неверијата е тоа кој што ќе не однесе, односно нема да не однесе во Ханан, сигурно. Меѓутоа, верата е таа која што прави чуда не само што ќе нанесе во Ханан, што ќе биде нашето патување из оваа земја сигурно, туку и верата, како што гледаме, помага, исцелува. Бог е тој кој што исцелува, меѓутоа, сето тоа го прави преку нашата вера во Него. Нека му е слава на Бога и нека Бог не води од вера во вера и слава во слава да растеме и во оваа наредна седмица во која што навлеговме и понатака во остатокот од нашиот живот. Амин.